Badru Tawhid studiyasi تقديم etadi. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eslaringda bo'lsa o'tgangi darsda biz jihodni 11 xil g'alabasini sanab o'tgan edik bugungi biz uni jihodni tark etishlik yoki jihodga chiqmaslikdagi mag'lubiyatlarni aytib o'tamiz degan edik va mana shu mag'lubiyatni yaxshiroq tushunishlik uchun men tarixdan bir misol keltiramiz qur'oni karimdan moida surasidan tarixda bo'lib o'tgan bir voqeani keltiramiz shu bilan jihodni tark etishlikda jihodda suskashlik qilishlikdagi katta bitta mag'lubiyatni tushunib o'tamiz inshaalloh ya'ni bugun bitta mag'lubiyatga to'xtalamiz <clears throat> bilingki qur'oni karim 3 qismga bo'linadi Qur'onda bir qismi ahkomlardan iborat hukmlardan iborat bir qismi tarix siyratdan iborat yana bir qismi aqida tavhid masalasidan iborat Uchalasi ham bizga ibrat namuna bor va uchalasini bir biriga chambarchas bog'liqligi bor va bizlar bugun ana shu siyrat siyratga oid bo'lgan tarixdan bir shingilni keltiramizki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ko'p o'rinlarda bizlarga banu isroilni qissalarini keltiradi banu isroil haqida alloh taolo ko'p tarixlarda keltirganki bundan murod bizi holatimizdan bularga tushadi ya'ni siyratdan biz ibrat olishimiz kerak tarixdan biz undan dars olishimiz kerakki ana shularda bo'lgan agar xato bizda ham sodir bo'ladigan bo'lsa bizga mana shu narsa keladi deganini u anglatadi alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين yodingizga oling ey muhammad alayhissalom muso o'zini qavmiga aytdi ey qavmim ollohni sizlarga bergan ne'matlarini yodinglarga olinglar u ne'matlariki Alloh taolo sizlarni ichlaringdan payg'ambarlarni Alloh taolo chiqardi va sizlarga Alloh subhanahu va taolo oralaringda mol mulk mulkni sohibi qildi Alloh taolo va Alloh subhanahu va taolo va ataakum ma lam yu'ti ahadan min alamin bu olamda olamdan biror bir kishiga bermagan ne'matlarni sizlarga berdi Ya'ni Alloh taolo shunday bir ne'matlarni berdiki, butun olamdan sizlarni afzal qilib qo'ydi. Alloh taolo oranglardan payg'ambarlarni chiqargan edi. Sizlarga mulkni bergan edi. Kofirlarning ustidan g'alabalarni Alloh taolo bergan edi. Shunday ekan, ey qavm dedi, qavmiga mana shu ne'matlarni eslatdi. Qavmiga mana shu ne'matlarni eslatdi va Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini ularga aytdi. Musa alayhisalom يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ey qavm mana bu muqaddas yerga u shunday muqaddas yeriki Alloh sizlarga bitib qo'ygan taqdir qilib bitib qo'ygan mana bu muqaddas yerga kiringlar dedi u muqaddas yer qayerda hozirgi Falastin ana shu yahudlar u yerdan chiqib ketgan edi banu isroil chiqib ketgan misrga ketgan keyin misrdan mana fir'avn halok bo'lgandan keyin yana mana shu yerga kirishlikni alloh taolo ularga buyurgan edi alloh taolo sizlarga buyuryaptiki ey qavmim ya'ni muso alayhissalom aytyaptiki ey qavm mana shu muqaddas yerga kiringlar olloh sizlarga qadar qilib bitib qo'ygan orqanglarga yuz o'girib qochmanglar orqaga qochmanglar faton qolibu xosirin unda sizlar nadomat qilgan holatda qaytasizlar dedi qaytmanglar orqaga dedi kiringlar ana shahar kiringlar Alloh sizlarga bitib qo'ygan albatta Alloh sizlarga fath nusrat beradi faqat kiringlar dedi shunda ular aytdilarki qolu ya Musa inna fiha qauman jabbarin va inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ey Musa u shaharda ichida shunday zo'ravon, kuchli insonlar bor ekan dedi. Kuchli qavm bor ekan. Bizlar dedi hargiz u shaharga kirmasmiz, to ular chiqib ketmagungacha dedi. Biz jang qila olmaymiz, toqatimiz yetmaydi ularga. Ular qachonki chiqib ketsa, keyin biz u shaharga kiramiz deyshti. Shunda قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Albatta Allohning bandalarining orasida solih bandalari bo'ladi. Oz solih bo'lsa ham insonlarni haqiqatga chaqirib turadigan insonlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan Alloh taolo oyat aytadiki, Allohdan qo'rqadigan va u ikkita kishi bor edi, ularga Alloh taolo ne'mat bergan edi, Alloh ularga inom etgan va Allohdan qo'rqadigan ikki kishi deb ular orasidan. O'zlarining qavmiga aytdiki: "Ey qavm, udkhul alayhimul bab, eshikdan kirib qo'yinglar" dedi. Shu Alloh va rasulining aytganini qilinglar, kiringlar shu Falastinga dedi. Eshikdan kiringlar, agar faida daholtumuhu bexosdan shunday to'satdan kirib borsanglar Alloh va Rasul aytganini qilib sizlar fainnakum g'olibun albatta sizlar g'olib bo'lasizlar dedi unda shubha yo'q sizlar Alloh va Rasuliga buyrug'ini itoat qilinglar albatta g'olib bo'lasizlar Aqlingizga solmanglar ular kuchingizga qaramanglar kiringlar dedi va alallohi fatavakkalu Allohgagina tavakkul qilinglar agar iymon keltirgan bo'lsanglar dedi Allohga ishoninglar ularni kuchidan qo'ymanglar dedi Shunda u qavm nima dedi? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ey Musa bizlar modomiki u ana shu zo'ravon kuchli insonlar ana shu shaharda turar ekan bizlar hargiz bu shaharga kirmaymiz dedi. Modomiki ular bor ekan, bizlar o'sha shaharga kirmaymiz, biz jang qilmaymiz dedi. Farzahab anta va robbuka. Bor, sen bilan robbi ikki oila borib, faqotila ikki oila jang qilinglar. Innaha huna qoidun. Albatta bizlar mana bu yerda o'tirib kutib o'turuvchimiz dedi. Borib Robbinglar ikki oila jang qilinglar ey Musa, qachonki ular chiqarib yuborsanglar, keyin biz kiramiz dedi. Javobni ko'ryapsiz-a? Shunda bularni bunaqa yuzsiz javobini ko'rgandan keyin Alloh taolo shuncha bergan ularga in'om etgan ne'matlarini ularga eslatgan edi Musa alayhisalom. Sal oldingina ularni Alloh subhanahu va taolo ko'p ne'matlarni bergan edi, undan ular noshukrlik qilgandan keyin Alloh taolo ko'p ularni imtihon qildi, balolar berdi. Va xossatan eng katta balo nima edi u? Fir'avn balosi edi. Va وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم eslang deb Alloh taolo eslatgan. Sizni sizlarda Banu Isroil eslanglar. Sizlarda Fir'avnda da Alloh taolo qutqargan edi. fir'avnni xonadonidan qutqargan ediki uki sizlarni yosh bolalarni erkaklarni qatl etardi ayollarni qoldirardi mana shu narsada sizlarga buyuk bir balo bor edi deb alloh taolo aytgan edi mana shu katta bir balo edi fir'avn Shunda alloh taolo qutqargan edi alloh taolo ularga mana suvni ham bo'lib bergan edi o'tgan edi shuncha ne'matlarni ko'rishgan edi buloqlarni yo'lda chiqarib bergan edi karomat qilib alloh taolo shuncha ne'matlarni bergan osmondan alloh taolo taomlarni ularga nozil qilgan edi qanchadan qancha payg'ambarlar chiqargan ularga shunday mulklarni Alloh bergan edi shu ne'matlarni eslatdi bo'lmasa Musa alayhisalom eslatib turib ularga aytdiki kiringlar endi mana shu shaharga dedi deganda ularni berayotgan javobini qarang ular aytdiki bor o'zing va Robbing oila bor, jang qilinglar biz mana shu yerda o'tirib tashqarida kutib turamiz dedi shunda Musa alayhisalom ulardan bu yuzsizcha javobni eshitgandan keyin qalblari qattiq og'ridi-da, bu kishi duo qildi قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ey robbim men o'zim bilan shu birodarim Horungga gapim o'tyapti egalik qilolmayapman bularga dedi bu fosiq qavmga meni kuchim yetmayapti itoat qilishmayapti ya robbi fafruq baynana va baynal qavmil fasiqin biz biz bilan bu fosiq qavmning orasini ajrim qilgin ayrigin dedi va shunday duoibat qildilar Musa alayhisalom. Endi Alloh subhanahu va taolo javob berdi. Alloh taolo aytadiki: "Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawmil fasiqin." Albatta endi bu Falastin dedi, bu muborak yer ularga dedi Alloh taolo haromdir, 40 yil haromdir dedi. 40 yilgacha endi ular kirolmaydi bunga dedi. bu o'zlarini vataniga ular kira olmaydi 40 yil ular ularga harom qilindi mahrum ular dedi va ular yatihuna fil ard yerda ular endi ular alangrab dovdirab yerda adashib uloqib yurishadi ular dedi yerda murod bu tafsirda aytilyaptiki ya'ni sahro sahroda cho'lda endi ular shunday sarson bo'lib yuradi ular dedi 40 yil sarsonda sarson bo'lib darbadar bo'lib cho'lda ular yuradi bularga mana shunday jazo bo'ladi dedi Alloh taolo va fala ta'sa alal qawmil fasiqin bunaqa fosiq qavmga afsus chekmagin dedi qalbing achimasin bularga dedi rahming kelmasin bularga bular shunga loyiq fosiq qavm dedi ho'p endi buni mana shu yergacha ya'ni 20 moyda surasini 20 oyatidan 26 oyatigacha tarjima qilib berdim ho'p endi mana shu qissadan bizga qanaqa hissa bo'ladi endi bundan bir hissa olamizki endi bizni holatimizga soladigan bo'lsak hozirda biz ham aytardikki bir islom ummatiga men xitob qilgim keladiki shu oyatlardan xulosa qilgan holatda yodingizga oling ey islom ummati sizni orangizdan ya'ni sizga Alloh taolo Muhammad alayhisalomdek kishini chiqargan edi Musa alayhisalomlardan ko'ra afzalroq bo'lgan, butun payg'ambarlarda sayyidi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sizga payg'ambar qilgan edi. va Alloh subhanahu va taolo sizni sizni orangizdan, ya'ni Muhammad alayhisolamning ummatining ichidan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Xolid ibn Validni erkaklarni chiqargan edi Alloh taolo. Ularniki payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lgan, ulamolar bo'lgan ular, ahli ilmlar bo'lgan. Hamma bobda ular bizga namuna bo'ladigan shunday buyuk insonlarni, buyuk olimlarni, buyuk sarkardalarni Alloh taolo chiqargan edi oramizdan. Va bizga Alloh subhanahu va taolo bizga ham Alloh taolo mulkni bergan ediki, islom xilofati necha yillar davomida hilpirab turdi. Hattoyki dunyoni Yevropa tarafigacha, bu tarafi O'rta Osiyo, butun dunyoni egallagan. Alloh zimlan butun dunyoni egallab turgan edi. Va Alloh subhanahu va taolo mana shunday ko'p ne'matlarni nasib qildiki, butun dunyodan ana shu biz ajdodlarimiz, musulmon ajdodlarimiz ulardan jizya olib yashagan edi. shu darajada jizya olgan ediki Alloh shularga shunday bir izzat bergan ediki jizyani ular xuddi bir alinaqa elchilardaqa keladigan bo'lsa diplomatlardaqa kelsa chiroyli kiyinib kelsa qabul qilmasdi ekan ya'ni sen xor bo'lgan holatda kelishing kerak bizga Robbimiz xor bo'lib jizyani bermaguncha jang qilinglar deganda sen xor shunaqa bir yomon kiyimlar kiyib kelasan ishchilar kiyimini kiyib kelasan keyin shunaqa engishib bukchayib kelasan keyin olamiz dardi ekan ya'ni sen bizga unaqa o'zingni bir haligi solidniy kelmagin bizga der ekanda sen kimsan sen der ekan mushriklar najas degan sen bizga jizyani shunaqa to'laysan der ekan shunaqa qilib yashashgan Alloh shunaqa ularga izzat bergan edi umar ibn hattob roziyallohu anhu xat yozayotganida shomga u yerga yozgan ediki ularda ahli kitoblar jizya to'lashlikka rozi bo'lib turgan aytganki ularga bir qancha shartlar qo'ygan shunda ba'zilarida aytilganki sizlar degan ovozlaringni musulmonlarni ovozidan baland qilmaysan degan va musulmonlar xohlagan paytida o'tib ketayotganda senlar cherkovingga kiradi kirganda uch kun mehmon qilishasan degan eng katta kichkina yosh bolasi gapirayotsa ham past gapirasan degan unga ovozingni baland qilmaysan degan va musulmonlarni kiygan kiyimini kiymaysan ajrala tur undan degan musulmonlar kiygan bosh kiyimni ham kiymaysan oyoq kiyimni ham kiymaysan degan shaharda sen ot eshakda yurish umuman qat'an taqiq etiladi degan mumkin emas musulmon yerda yursa sen otda yurishliging degan yerda yurasan degan. Va bironta davlat ishlarida biror bir ishga u olinmaydi degan. Unaqa ishda ishlamaysan, chunki senga unaqa ishlar berilmaydi degan. Va mana shunday shartlarni qo'ygan. Va yana o'zingni ibodatlaringni ham bajarayotgan vaqtingda past ovozda bajarasan, musulmonlarga ozor bermaysan, ularni bir o'tib ketayotgan bo'lsa, chekiga chiqib o'tkazib yuborasan degan. Agar degan biror bir shikoyat tushadigan bo'lsa degan. bir ojiz musulmondan ham agar shikoyat tushsa uni masara qilganliging to'g'atmaganliging tushsa meni bittama bitta qo'ymay qiraman degan ularni hatto hammangni qilishni o'tkazaman degan shu musulmonga shunaqa munosabat bo'lishasan degan shunday izzatni bergan edi alloh taolo hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridaqa yahud nasoroga to'g'ri kelsanglar ko'prikdan to'g'ri kelib qolsanglar qisib o'tib ketinglar degan edi musulmonlar qisib o'tib ketardi u vaqtda hozir kim kimni qisyaptida qarasinda Ya'ni Alloh taolo shunday izzatlarni Alloh taolo bizga ham bergan edi, ajdodlarimizga. Lekin keyingi avlod, keyingi avlod shahvatlarga berildi, dunyoga berildi, jihodni tark etdi, Alloh taolo ularni xor qilib qo'ydi. Va Alloh taolo xor qildiki, mana necha yilki xilofatimizni qayta tikira olmaymiz. Necha yillar bo'ldi. Va bu ummatga ham aytilyaptiki, ya'ni sizlar qo'lingizga qurol olinglar deyapti-da. qo'linglar qurol olinglar jang qilinglar albatta g'olib bo'lasizlar deyapti Mu'minlarga Alloh taolo aytganki, Alloh taoloning ustidagi haqdirki, mu'minlarga najot berishlik. Bizning zimmamizda haqdir mu'minlarga nusrat berishlik degan Alloh taolo. Ya'ni qo'linglar qurol olinglar deyapti Alloh taolo. Jang qilinglar, kiringlar, vatanga kirsanglar, kirasizlar, qo'llar qurol olsanglar deyapti. Lekin bizning davrimizda ham ana shunday inna fiha qawman jabbarina deyapti-yu, u yerda kuchli bir zo'ravon qavmlar bor ekan deganda, bizda ham bo'yi 2 metr, 2 metrli amerikanlar bor ekan endi. katta katta bu mana nimalar bor aqlni olsangiz biz ham aqlingiz yetmaydi bularni qarang bularni qancha texnologiyasini hozirda ham siz aytadiki ba'zilar e qanday deydi qanday qarasan bu uyni ichida kuchli qavmlar bor deydi kuchimiz yetmaydi deydi xuddi ana shularni keltirayotgan bahonasini keltiradi qarang ularga keyin nima deyapti ularni orasida ollohdan qo'rqadigan va olloh ularga ne'mat bergan ikki kishi nima dedi ikki kishi bor yo'q qarang ya'ni haqiqiy bir salohiyatda turadigan kishilar oz bo'lar ekanda Aynisi jihod bobida. Shunda u kishi aytdiki, nima dedi? Ey qavm, Allohga tavakkul qilinglar, iymon keltirgan bo'lsanglar, kiringlar, g'olib bo'lasizlar. Xo'p, do'ringlar deyapti, qarang, u ham. Xuddi shu ikki kishini men mujohidlar deb bildim-da hozir. Vallohu alam, mujohid hozir butun u yerda u yerdagi adatda oldik kishi bo'lgan bo'lsa, hozirgi dunyodagi butun oldi, oldida ozgina mujohiddan ikki kishi kabi bo'lib qoladi o'zi. shu oz mujohidlar aytyaptida ey Alloh uchun qo'linglar qurol olinglar ey ummat qo'lingga qurol olgin Alloh izzat beradi faqat olgin u jabbor qomni ham alloh taolo uni o'zi kifoya qiladi ya'ni allohga iymon keltirgan bo'lsang shunaqa qiyin deb shu ozgina mujohidlar ularga xitob qilyapti lekin ular nima deb javob beryapti hozir ummat nima deb javob beryapti ular aytyaptilarki mana kechagina men o'zim ko'rdim Amerikada o'tirishdi, o'zbeklar o'tirishdi Amerikada. Amerikaga hijrat qilgan. Qo'shtino ichida hijrat. Hijrat unaqa yerga bo'lmaydi. Najosatxonadan najosatxonaga hijrat bo'lmaydi hech qachon. Ular hijrat deb aytayapti, u xato gap u. Lekin hop, dam deb turaylik, Amerikada yashayapti ular, Shvetsiyada yashayapti, boshqa yerda yashayapti. Endi ko'rsatyapti. Shvetsiyada musulmon, Amerikada musulmonlarni BMTga topshirib, Birlashgan Millatlar tashkilotiga topshirib ketgan. O'sha aytayaptiki, duo qilyapti, amin deyapti. Alloh, ey Alloh deb yig'layapti. Vatanlarimizga kirgizgan, bizni ham, vatanlar sanani qaytib boraylik, hamma inshaalloh duo qilsak boramiz, hammasi duolar qilyapti. Borasan. Borasan. Kim kimga beradi vatanni? Endi savolda, kim kim olib beradi? Kimdir kirish kerak bu shaharga? U ularga jihodga chaqirsiz, sizga chaqiradi. Mujohidlar kimasiz deydi. Ular hikmatni bilmaydi. Hozir deydi qanday? Sizlar deydi ba misoli katta daryo oqib kelsa chumoliga o'xshaysizlar. Uni ro'parasi chiqmaganga o'xshaysizlar deydi. Oqizib ketadi deydi. xuddi shu tushunchada ular e bunga kuchga to'g'ri kelavermaydi rossiyaga amerikaga deydi ancha ular o'shalar biqiniga kirib ketdi ichiga va aytyaptiki ya niyati bor qarang kelamiz deyapti kelamiz deyapti men tolib ilmlar bilan hajga borgan yilimda gaplashganda ular ham aytgan biz ilm olyapmiz inshaalloh degan sizlar fath qilsanglar boramiz o'zbekistonga degan kutib turibmiz shu yerda degan shu men aytganmanda siz ilm olyapsizlar mana o'n besh yigirma yil olganlar bor ekan bu yerda arablarda alhamdulillah shayxlari ko'p olimlari ko'p arablarda hamida shayx alhamdulillah u yerda bundan bularga dars berasizlarmi arab desa yo'q hojat yo'q arablarni o'zini domlasi mashaalloh arablarni eng oddiy ustozi ham bizdagi olimlardan kuchli ha bu yerga hojatingiz yo'q ekan vatanga borib berasizmi desa o'zbekistonda ham imkon yo'q hozir ha nima qilyapsiz bu yerda dedi desam inshaalloh fath bo'lganda boramiz deyapti deyapti endi aytamanda u yerda kutib turganlar ham bor inshaalloh yevropada kutib turganlar bor xuddi shunga o'xshamaydimi aytyaptiki ey Musa deyapti biz hargiz unga kirmaymiz modomiki ular bor ekan karimiz bor ekan kira olmaymiz u yerga kira olmaysan haqiqatdan kira olmaysan smsi bor ekan uni e, gruppasi bor ekan kira olmaysan u yerga lekin kim kirish kerak kimdir kirish kerakmi e, kim borsa o'z o'zidan fath bo'lmaydi-yu. Keyin shu yerda shu kishi bilan yana bahs davom etyaptida da aytdiki, sizlar mujohidlar qurolga ishlayapsizlar, duoda ish katta dedi menga. Duo qilish kerak. Siz deyapti jihodga targ'ib qilyapsiz boyadan beri. Duo qil degandan keyin duo qilsa Alloh bizga beradi o'zbekistonni deyapti Siz Rasululloh mana duo qildi, Badrda duo qildi, Uhudda qildi, Badrda qildi, Alloh berdi deyapti. Osonlik bo'lsa ham dedi. O'zingiz o'zini gapini ushladimda, tilingizga e'tibor bering. Qadi duo qilyapti dedi. Uyida ko'rpasini divan ustida qilyaptimi? Badr jangida qilyapti duoni. Badrga kirishdan oldin duo qilyapti, keyin jangga kiryapti. Ya'ni ko'p oyatlar bor. Tog'li jolib qissasi ham qachoniki dushmanga yo'liqqanda keyin Robbana afri alayna sabra deb duo qilgan. Ko'p kelgan bunaqa nimalar. Qachoniki dushmanga yo'liqqanda keyin duoda qilganlar. Biz duo qilma demayapmiz. Duoda qilasiz, orqasidan ham qilish kerak. Quru duo bilan tursangiz, u chekkaga chiqib duo qilib tursangiz, u sizga Karimov ochib bermaydi. Unaqasi bo'lmaydi unaqasi. Siz qo'lingizga qurol olasiz, kirishingiz kerak bo'ladi shu narsani. Xo'p, demak, ya'ni tili bilan ba'zi so'zlar lafzan bo'ladi ba'zan nima bo'lmaydi misol sofiylar sofiylar hozir kecha kunduz qabrga sig'inayotgan pirga sig'inayotganlar sizga la ilaha illalloh demayman deb aytadimi nima deydi la ilaha illalloh deydimi la ilaha illalloh deydi sizdan ko'p aytadi namozni o'qiydi lekin lafzida uni aytgani bilan amalida shirk qilyaptimi butun ulamolar ittifoqi bilan kim shirk qilsa agar la ilaha illallohni aytib tursa ham u mushrik bo'ladi u yani, e, tilida la ilaha illalloh deyotgan bo'lsa ham ya'ni so'zi shuni qilyapti lekin amali shu narsani tasdiqlayapti ya'ni hozirgi ummat demayotgandir deyishingiz mumkinda bor sen bilan robbing hikoyani jang qil demayotgandir tili bilan lekin amali shuni ifoda qilyapti bor ikkovinglar shu ozgina mujohid sizlar jang qila olinglar deyapti jang qilinglar siz robbinglar ikkovinglar qilib turinglar inshaalloh fath qilsanglar kelamiz deyaptida inshaalloh alhamdulillah olloh ana shu ikki kishini qilib qo'ygan ekan Qani alloh taolo ularga ne'mat bergan deb aytyapti alloh taolo haqiqatda Alloh ne'mat bergan insonlar nafsga yoqmaydigan narsalarni ham u shunday olloh Rabbisini o'ylar ekanda u Xo'p, keyin mana uyatmaydi qara inna ha buna qoidun bizlar shu yerda o'tirib turamiz deyapti bizlar mana shu yerda o'tiramiz haqiqatda tomosha bo'lib qoldi kim kelsa video tashqarida ko'radi ha mana amaliyot mashalloh. u bu tomoshada kecha endi Rus birodar chiroyli javob beribdi targ'ibotda unga yozgan tashqaridan videolar degan uncha sifatsiz chiqib qolibdi janglar deganda yaqinda bir film chiqargan internetga yozyapti bittasi deydi ya'ni sifatsiz chiqib qolibdi yaxshi ko'rinmabdi degan ekan kim haqida deyapti haqqingizni ko'rasan deyapti yuzga yuz sifatingizni ko'rasan deyapti erkak bo'lsang kim haqida tashqaridan turib sifati yo'q unaqa emas kem ayirga deganda rostida kamini ko'rasan ko'r svetnoyini ko'rasan zo'rini ko'rasan to'g'rimi kel bu yerga Xo'p, ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo beg'ayrat qilib qo'ymasinki, bularni ham qarang, hali unday nima bo'lmagan edi. Odam bilmayman, oxiri nima deyishni bilmay qolasizda. Mana ko'ryapmiz, kecha filmlarni ham ko'ryapmiz. Juda zulmlar kuchaygan birodarlar. Zulmlar kuchaygan. Har xil nimalar bo'lyapti. Ko'rasiz, butun dunyoda shunchalik ketyapti zulm, musulmon ayollarni ko'rsatyapti. Endi ko'rib chida olmaysizda. Shuni shuni ko'rib turib ham endi aytsaki, biz kutib turamiz, bor desa, nima deysiz endi? Xafa bo'lasan. mujohidlar ilimsiz, johil deydi desa men aytdim keladiki to'g'ri bu jaholat keyin bitta shu birodar bilan davom etyapti endi bahs boyagi birodar bilan aytdiki mujohidlar johil dedi ayting sizlarda sizlar sizlarda olimmi dedim hamma bitta mujohidlar emas bu butun ummatni hozirgi ofati ilmsizlik Yani butun ummat ofati bo'lib qoldi ilm sizlik jaholat. Ya'ni bitta mujohidlardan emas, bu birinchidan. Endi ikkinchidan Rasul sallallohu alayhi vasallam duo qildilar, qilardilarki, Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ey Allohim, sendan foydali ilmni so'rayman deb duo qilardi. foydali ilmni so'rayman deb. Allohumma inni a'udubika min ilmin la yanfa. Sendan foyda bermaydigan ilmdan panoh so'rayman deb Rasululloh duo qilardilar. ya'ni foydali ilm bu dunyoda maqsad yaratilishdan maqsad tavhid edi ya'ni la ilaha illalloh muhammad rasululloh shuni shuning uchun inson shuni oliy qilish uchun nima qiladi butun imkoniyatini hashlashi kerak edi Endi qarangda, shu yerda shunday qalbim og'rib ketdiki, bir foydali ilm foydasi ilmda bir nimasini ajratib beryapman. Shu yerda bir ana shu talab ilm birodar aytdiki, men oxiri shunday qildimda bir qalb erinmikin. Bu eng nozik jihat bu musulmon ayollar taraf. Bizning qalbimizni eritadigan, bu og'ritadigan musulmon ayollar dedimda, shunday musulmon ayollarni shu talab ilm birodarga musulmon ayol nimasini qo'yib berdim. muslim ayollar istishhoda qilyapti fidoya qilyapti shunday undan oldin filmni ko'rsatilganki militsioner qo'lini ushlab ketyapti-da. shunday qilyapti haligilar qo'ydim Chechenistonni istishhoda qilayotgan musulmonlar qo'yib bersan nima deydi demaysan qalb o'lik bo'lsa Alloh saolasi foydasi ilmdan-da. shunday hali birodar ko'rsa men yig'lamikan, bir ezlamikan deb o'ylab qo'yib bersam nima deydi aytadiki qarab turib biz o'zbekda ayollar ham jang qiladi, shuna qilib deyapti Otishan jangdan sangalar chiqadimi deyapti yo'q desam nimaga ular jang qilmaydi o'n besh yildan beri nima qilib yuribdi ular beti yo'qmi ularni nimaga ular ham o'rganmaydi nima qilib yuribdi qo'lida qurol borku deb surishtirib ketyapti uchinchi qavatda yashardim edi dedim derazadan mehmon edida uzoqdan kelgan edi bir g'alati bir nima bo'ldi qarang inson beg'ayrat bo'lsa auzu billah qarang foydasiz ilmda yillar yillar o'qiydi bu muslim ayolni ko'rib ey men nima qilyapman yig'lashni o'rniga biznikilar deb tishlab ketdi ayollarimiz nima qilib yuribdi bu yerda deb qarang A'udhu billah. Shu yerda mana bir birodarimiz la ilaha illallohni aytsa inson uni oliy qilish kerak desa, lekin dunyoga berilib yuraversa tashqarida. U bo'lmaydi u. Tavhidning kamolatini siz jihodda ko'rar ekansiz. Tavhidda haqiqiy tavakkuli bo'lmagan odam yo'lda tura olmaydi. Haqqi tavakkalda, haqqi sig'inish Allohga, haqqi Allohdan qo'rqish hammasini mana shu yerda ko'rasiz. U tashqarida haqqi his qila olmaysiz baribir. haqiqati yo'q tavhid haqiqati yo'q bu ishonavering bu narsaga shuni men birodarni ko'rib o'tgan yig'lanib bir birodar zahmiy bo'ldi Havon tegman ubayda birodarimiz zahmiy bo'ldi yotdi narkoz berdi odamga qarang hushdan ketdi o'zida yo'q uch litr qon yo'qotgan uch litr o'zidan ketdi e, unga anaqa berildi narkoz berildi odam o'zini yo'qotish kerak a olti soat operatsiya bo'ldi shu turishda birodar gapirayotgan gapini qarangda o'zida yo'q holatida ey Allohim sendan shirkdan panoh so'rayman Allohim shirkdan panoh so'rayman shu gapirayotgan so'zi o'zida yo'q shirkdan panoh so'rayman shirkdan panoh so'rayman Allohim shirk bo'lsa sen shahodatni ham qabul qilmaysan la ilaha illalloh tinmi shu kalimani qaytaryapti ey Allohim seni kalimani olib qilishdan chiqqandan ey Allohim shuni qaytaryapti yana duo qilyapti qarang ey Allohim men sendan so'raganman kiyimlarim qon bo'lib shahid bo'lishdi ollohim sendan so'raganda kiyimlarim qon bo'lishdi meni to'shakda o'ldirasanmi deb yig'layapti men yozib ham olganman bunga qarang shunday qayta qayta aytyapti mana qalbdagida ixlos yig'layaptida yig'layapti haligi bola ollohim e, shirkdan panoh shu vallohu alam sakkiz soat tinmadi shu duo biz o'zim guvohman tinmay shirkdan panoh so'rab shirkdan saqlash shirkdan qarang shunchalik qalbiga joylashib ketgan shirkdan bo'lgan qo'rquv mana foydali emasmi shu narsa foydali ilm va yana haligi bola shahodat deb orzusini qarang odamlar hozir shahodatni orzu qilaman deydi lekin shahodat u jang maydonida istaladi payg'ambar alayhisalom qayta qayta orzu qilgan shahodat u vatanda oshxonalarda istalmaydi u shayx abdulazom aytganda shahidlik shahidlik orzu qiladi deydi ular qo'ysa shu deydi ikkita deydi o'zi uyda yashaydi ikki etaj uyda deydi yana deydi shahidlik bo'lishni orzu qilaman deb aytadi deydi unga deydi patnisga solib ikkita farishta patnisga solib deydi shahodat olib borib berish kerak ekan deydi taqqat olib qo'ying shahidlik desayu u yoqni turib yo hozir emas sizlar keyinroq desa deydi mana qarang u yerda tavhidga bo'lgan nimasi ham va ana shu shahodatga bo'lgan ixlos ham mana shunday bo'ladi Xo'p, alloh subhanahu va taolodan shuning uchun panoh so'raymizki alloh taolo bizni ham mana shunday nimalarni haq qo'ymasin yuzsiz insonlarni haq qo'ymasinki ollohni buyrug'i kelganda shunaqa bor o'zing mana robbing ikkoying jang qil biz mana shu yerda o'tirib turamiz deydigan beg'ayratlarni haq qo'ymasin alloh taolo islom ummatiga bir musibat kelganda doim bir saf turishni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Va bu rijollar maydonida birodalar. Rijollar bu yo'lda oxirgi istirol edi. Rijol oxirgi yo'l shu yo'lda. Lekin rijol bo'lmagan inson hattoki Alloh taolo nima dedi? Minan mu'minina rijalun dedi. Nimaga ana shu yerda mu'min o'z rijollar emasmi? Mu'min o'zi arab tilida mu'minu nima degani o'zi? Mu'mina mu'minat deydi ayollarga. Mu'minu deganini o'zi kifoya edi. mo'minlar ikki ahdiga sodiq bo'lgan deb aytmayapti Alloh taolo. erkak edi o'zi, lekin minal mu'minina rijal deyapti-da. O'zi erkaklar deyapti o'zi. Erkaklarning ichida yana bir erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Soddara tarjima qilsam, Tushunasizmi? Erkaklarning ichida bir erkaklar borki, sadaqu ma'ahadulloh alayh. Allohga bergan shu shahodatga yetgungacha jang qilishlikka bergan ahdiga vafo qiladi ular deyapti. Ko'ryapsizmi? Erkaklar orasida bir erkak bor. Va min humman qada nahba. Ular ya'ni sezonli jang qilmaydi ular. bir oy, ikki oy, bir yil, ikki yil emas. Va min humman qada nahba. O'zi urushini olib jannatga yetib olganlari bor va min humman yantazir. Bir toifasi bor, shahodatini kutib turganlari bor, deyapti. Shu uchga bo'lib, ikkiga bo'ldi Alloh taolo. Shahid bo'lib ketgan, shahodatni kutib turgan. Va ma baddalu tabdila. Ular Robbilariga bergan ahdlarini o'zgartirmadi, dedi. Ya'ni bu yo'lda erkaklar deb erkaklar oxiriga turadi Shuning uchun ya'ni ana shunday ikki kishi bo'lib qoling, birodarlar. Alloh unga in'om bergan ikki kishi bo'ling. Ya'ni bir o'zing Robbing jang qil. Yo bo'lmasa ma'lum bir vaqt jang qil, bo'lganda Robbim jang chiqib qoladigan muqomin. Oxirgacha jang qiling. Alloh shunda sizga izzat beradi. Dunyo va oxiratda Alloh taolo izzat beradi. Alloh subhanahu va taolo bizni ham mana shunday izzatli insonlardan qilsinki, mana bu yerda Musa alayhisalom jihad qilmagan uchun aytdiki, "Ey Allohim, men biz bilan bu fosiq qavm dorasini ajrim qilgin" degan edi. Shayx al-Islom Ibn ekanki, sanab o'tgan ekan. zinokor deb katta gunoh kabilar sanayapti. O'g'irlik, zino, lutboz jihodni tark etganini sanab o'tgan ekan. Lutbozni qalbiga safiy qo'shgan ekan jihod tark etgan inson. Lutboz jihod tark etgan deb aytib o'tib ketgan. shuning uchun ya'ni birodarlar shunaqa ya'ni fosiqlar sanab o'tganda shunday sanab o'tgan. Shunaqa qilib qo'ymasin Alloh subhanahu va taolo. Keyin shu yerda oxirgi bir eslatmaki, tushunib qolinmasin. Birodarlar, qul hal yastavi allazina ya'lamun va allazina la ya'lamun deydi biladigan insonlar bilan bilmaydiganlar barobar emas deydi Alloh taolo albatta ilmiga amal qilgan kitob sunnatni o'zgartirib yetkizgan insonlar bular bilinglarki osmondagi quyoshga o'xshaydi ya'ni men oyatda aytayotganimdan bir ko'p tolib ilmlarda men gapirgan bo'lsam yoki ishlagan bo'lsam demoqchiman tushunib qolinmasinki ya'ni tolib ilmlar behurmatlik qiladi insonlar degani emas ya'ni olimlar tishlanadi degani emas haqiqiy olimlar alloh taolasi biz qo'rqamiz eng zaharli go'sht bu ulamolar go'shti bo'ladi birodarlar. Ya'ni men unaqa ilmiga amal qiladigan nimalar nazar tutmayapman. Ya'ni ba'zilar shunday deb beparvo qolmasin. Yoki men mujohidlarni mudofa qilib, mujohidlar ilimsiz emas, ya'ni foydali ilm deb aytgan bo'lsam, yana biz deme ilmli ekamiz, ilm olmay qo'ymaylar degan narsa chiqib chiqib qolmasin. Tushunib qolmanglar. Biz yana ulardan mudofa qilyapmiz. Lekin bu jaholat haqiqatan hammada bo'lyapti. Lekin ilmni olinglar birodarlar. ilmni olinglar va talib ilmlarni hurmat qilinglar, ana shular bilan mahkam bo'linglar, foydalaninglar. Tushunali ya? Ya'ni men ana shunday nazar aytayotgan bo'lsam, ana shunday foydasiz ilm bo'lib qolishligidan xavfsirab, kimlardir shu ummatga xiyonat qilayotgan insonlarni aytib o'tyapman. Ya'ni umumiy tushunib qolinmasin. Ya'ni hamma ilmlilardan shunaqa alina qo'yib qolinmasin, birodarlar. Ahli ilmlar bu ulamolarning merosxo'rlari bo'ladi. Ya'ni ularga nisbatan demoqchimanki, hurmatda turing. Ya'ni haqqisiga hurmatda turing. kitob sunnatni o'zgartirmay yetkazib hurmatda turing alloh subhanahu va taolo tafrid bilan ifrot orasini ushlash nasib qilsin va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin jazakumullohu xayron www.sodiqlar.info